ibadeti ederken. Birincisi Allah'tan korkarak ibadet edecek. İkincisi Allah'ın cennetini isteyerek Allah'ın affetmesini isteyerek böyle yaşayacak, ibadetlerini edecek. Üçüncüsü Allah'ı severek ibadet edecek. Bunlar bunlardan çıkarsak ya da çıkmamız önümüzde bir kırmızı çizgi olması lazım. Hiç kimse onu geçmesin. Ne zaman insan birisini geçerse dalalete girebilir, kaybedebilir. Bazı insanlar hep Allah'ın sevgisi diyorlar. Tabi Allah'ın sevgisi çok büyük bir ibadet. Onu kaybetmeyeceğiz. Ama onu yapınca öbür şeyleri unutmayacağız. Bazı insanlar hatta bazı sözler var. Hatta bir söz. Ben Allah'a ibadet ediyorum sevgimden. O Allah mustahik diye. Yoksa cehenneminden korkmuyorum ben. Haşa. Bu söz cehenneminden korkmuyorum ya da cennetini istemiyorum. Bu küfür bir söz. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de bize öğretti. يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا Allah'a ibadet ediyorlar. Havfen korkarak. Cehenneminden korkuyorlar. Dua etmek böyle olacak. Ve tama'a cennetini isteyerek. Başka ayette Allah diyor yuhibbuhum ve yuhibbuna iman edenler Allah onları seviyor ve onlar Allah'ı seviyorlar. Onlar o kadar dürüstlük yaptılar, o kadar dürüst hayat yaşadılar Allah onları sevdi on, on, on, o hayattan. Allah kulunu severse çok çok çok büyük bir ne diye, diyeyim mukafaettir. Bir baba oğlunu sevdikten sonra ne kadar fedakarlık yapar? Ne kadar her şey çocuğuna yapar, ikram eder, bilmem ne hayatını bazen tehlikeye atar oğlu için. Peki Rabbimiz bu gökler ve yerler, bu mallar, bu rızıklar her şey onun elindedir. Bir kulunu severse bu kul ne kadar mutlu olacak? Hiçbir şeyden korkacak mı Allah onu sevdikten sonra? Sevgi kalplerimizde olacak bu bir ibadettir. Allah bizi sevsin. Onun cehenneminden korkmamız lazım. Allah neden cehennemin vasfını bize söylüyor? Neden Kur'an-ı Kerim'de diyor ذَٰلِكَ يُخَوِّفُ اللّٰهُ بِهِ عِبَادَهُ Allah cehennemde kullarını korkutuyor. Kullarını diyor. Neden? Allah bizi korkutuyor biz diyoruz korkmayız. Yok korkmamız bir ibadettir. Bir de cennetin istemesi de büyük bir ibadettir. Abdullah bin Abbas Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem amcasının oğlu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettikten sonra çok oturuyordu, vaaz ediyordu sahabelerin aralarında bir kere cehennemin hakkında o kadar konuştu, o kadar vasfetti. Hepsi cehennemden korktular. Hatta sahabeler diyorlar. Yani hissettik artık hiç kimse kurtulmayacak bizden. Herkes cehenneme gidiyor. Sonra birisi dedi çok yani umudumuzu kestirdin Allah'tan. Biraz cennetten cennetten bahset. Allah'ın affetmesinden, Allah'ın merhametinden, Allah'ın öbür yönden başladı. O kadar konuştu. Diyorlar herkes hissetti kesinlikle cennete gidiyor. O kadar Allah affedici. O kadar Allah'ın rahmeti büyük. Yani hiç kimseyi cehenneme atmayacak gibi hissettiler. Bunlar ikisi kalplerimizde yerleşmesi lazım. İnsan bir hatası olursa hemen hatırlayacak ben tövbe edersen de edersem Allah'ın affetmesi çok çok çok büyük. Çok geniş. Kurtuluş vardır. Cenneti isteyen eğer onun için amel ederse çalışırsa varabilir. Bir de cehennemden korkan insan Allah'tan sığınırsa, günahlarından uzaklaşırsa Allah onu Allah'ın izniyle korur. Bu ibadet çok büyük bir ibadet. İnsan bazen yani biz ne diyeyim ibadetlerin sevabını ölçeyemeyiz. Biz bir şeyi büyük görüyoruz ama belki daha büyüğü var gözümüzde küçük görünüyor. Allah Azze ve Celle şu ölçüleri sünnette ve Kur'an-ı Kerim'de bize çok yerlerde açıkladı. Bilmemiz için. O da Allah'ın rahmetinden. Allah bir sürü emirler bize verdi. Nehyetmeler verdi. Eğer önemli olanları Allah bizi açıklamadıysa belki onun da amel etmeyiz. Kıyamet gününde şaşırırız. Allah iflas ettik. İbadetlerimiz yetmedi cennete gitmemiz için. Allah'ın rahmetinden her şeyi bize açıkladı bir hadiste üç ibadet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize söylüyor. En önemli ibadet hangisi? Ondan sonra ondan sonra. Allah en sevdiği ibadet söylüyor. Bizim gözümüzde belki insanların çoğunda tam ters ölçüyoruz. İbadetler cihad, ikincisi baba anneye itaat etmek, üçüncüsü namaz ilk vaktinde. En büyük belki gözümüzde cihattır. Kafirler gelirler Müslümanları öldürürler, mallarını alırlar, e, namusunu bilmem ne kaybederler. E, insan kalkması lazım. Bir sürü hadisler cihadın hakkında vardır. Belki bunu en üstte görürüz. Ama hadis nasıl? Bir sahabe diyor Resulullah Aleyhisselam'a sordum. Eyyul ameli ahabbu ilallah. Allah en sevdiği amel nedir? En çok sevdiği amel nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor as-salatu ala vaktiha namaz ilk vaktinde Allahu Ekber dedi mi o kalk namazını kıl. Subhanallah bu bizim gözümüzde belki ufak görüyoruz. Çok zor değil. Yani ne ateş geliyor ne cihat gibi ne ölüyorsun ne. Kalk abdestini al. Hatta soğukta sıcak suyla abdest alabilirsin. Hiç kimse sana demedi. E, soğuk sukta, suda daha sevap. Sonra namazını kıl. Allah en sevdiği amel bu. Ölçüler böyle. Allah Resulü Aleyhisselam bize söylüyor. Sonra bu sahabi soruyor. Thumme ey. Kultu ya Resulallah thumme ey. Ya Resulallah hangisi ikinci amel? Ne dedi? Birrul valideyn. Baba anneye itaat etmek ve onları mutlu etmek. Sahabi kiram soruyor. Üçüncüsü nedir? Kultu ya Resulallah thumme ey. Diyor el cihadu fi sebilillah. Bakın ölçüler nasıl. Belki biz düşünürüz babaya anneye itaat etmek namazdan önce. Hayır Resulullah Aleyhisselam diyor ilk önce namaz. Ondan sonra babaya anneye itaat etme. Ondan sonra cihad. Ölçüler böyle. Onun için biz bunun kıymetini bildikten sonra onu sıkı tutacağız. Bunun da amel edeceğiz kurtulalım diye kıyamet gününde. Bu Allah'tan korkmak o kadar büyük bir ibadet, o kadar büyük bir ibadet. Birisinin küfrünü Allah affetti bu ibadeti yaptığı için. Ama o küfür nasıl yapıldı? Bilmeyerek. Yani adam ne diyeyim? Cahil, çok cahil. Ondan şu küfre düştü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir adamı Beni İsrail'den anlatıyor. Hiçbir sevap yapmadı hayatında. Ölmeden önce bir düşündü ne kadar günahları vardır. Ölüm geldi. Bir bakıyor ibadetleri sıfır gibi. Çocuklarına çağırdı dedi ben öldükten sonra beni yakın benim külümü alın dağıtın. Üçte biri denize atın, üçte biri böyle çöle atın, üçte biri bir yere defnedin. Neden baba sordular? Dedi Allah beni kıyamet gününde bir daha yaratmasın. Şa yani haşa. Bakın bu küfür. Sanki Allah bunu yapamayacak. Nereden Allah onu toplayacak, bulacak? Haşa lillah. Adam o kadar cahil. Kıyamet gününde Allah onu yarattı. Resulullah sellem diyor, soruyor Rabbimiz. Ey kulum neden bunu yaptın? Diyor ya Rabbi senden korktum. Gerçekten korktu. Oturdu bakıyor. O kadar günahı var. Şimdi ölüm geldi artık. Kurtuluş yok. Sevap yapamayacak. Ya Rabbi senden korktum. E benden korktuysan neden bunu yap? E bir daha beni yaratmaman için. Yani yaratamayacaksın. Böyle her tarafın kül olursa dağıtılırsa. Allah Azze ve Celle ona affetti cennete soktu. Tabi ayetlerde yagfiru limen yasha hiç kimse bizden artık onun gibi düşünmesin. Ben de istediğim gibi yaşarım sonra Allah bana affeder. Ben Allah'tan korkarım istediğim gibi ama yaşarım. Yok Allah diyor yagfiru limen yasha istediği insanlara, istediği kullarına istediği günahları affeder. Biz istediğimiz gibi değil. Belki biz birimiz ufacık bir günah yaparsa Allah onun hesabını verebilir kıyamet gününde. Hem de Allah bir söz verdi Kur'an-ı Kerim'de herkese. Bu affetmek Müslümanlara. Birisi küfrederse, kafirse, müşrikse şansı yok bu affetmekten. O adam beni İsrail'den Allah ona affetti. Ama bizim zamanımızda Resulullah Aleyhisselam geldikten sonra bizim zamanımızda değil Resulullah Aleyhisselam geldikten sonra Kur'an-ı Kerim'de ayetlerde bu ap açık. Kafirlere hiç af yok. Bu af Allah istediği kullarına Müslümanlardan. Bu ibadet Allah'tan korkmak kalp ibadetlerinden. İnsan ne gecede kalkıyor, abdestini alıyor, namaza duruyor, yoruluyor ne hiçbir şey yok. Kalbin de bir ibadet. Ama sevabı çok büyük. Allah buna çok emir verdi. Hem de subhanallah tekrar söylüyorum Allah'ın rahmeti o kadar büyük bizi nasıl yarattı? Fıtratımız nasıl? İnsan deval mukafeyi ücreti istiyor. Bir ceza varsa ondan korkuyor. Dünyamızda, dünyanın işlerinde bakıyoruz aynı sistem gidiyor. İnsan fabrikada çalışıyor diyorlar gecikirsen 10 dakikadan fazla 20 lira maaşından kesilir. Ne bu? Ceza. Hata yapmasın diye. Ee, bunu şunu yapanlar ayın sonunda böyle bir ikram gelecek mukafaat, hediye, ikram. İnsan bunu görünce koşturur çalışır. İşine gecikmez. İnsanın fıtratı bu. Devamlı bu kazanmayı istiyor cezadan korkuyor. Allah'ın rahmetinden bize haber verdi. Cenneti yarattı ve cehennemi yarattı. Bir mukafat var ibadet edenlere. Büyük bir ceza var itaat etmeyenlere. Şimdiden bilelim. İnsan o günde bir bakıyor of cennet cehennem vardır haberim yoktu bundan ya. Yoksa Allah'a ibadet ederdim. Allah Azze ve Celle bize hiçbir bahane bırakmadı. Bahane yaratacaksak, konuşacaksak, bir şey çıkartacaksak Allah bizi hepimizi cehenneme atarsa kim Allah'a diyebilir neden attın? Hiç kimse. Allah diyor yef'alu ma yaşa istediğini yapabilir. Ama Allah hiç zulmetmez. Kimse Allah'a ibadet ederse cennete götürecek ve her ameli, her sevabı en az on kata yükseltirir. Yani hiçbir sevap sen yaptıktan sonra sana tek sevap yazılmıyor. on tane yazılır. Allah Azze ve Celle diyor ve yudâifu limen yaşâ ondan fazla istediği kullarına daha fazla yazar. Sen bir sevap yazdın birisine Allah on yazıyor öbürüne beş, öbürüne yüz, öbürüne ama bir günah tek günah yazılır. Hiç kimseye iki günah yazılmaz. Allah Azze ve Celle cennetin yolunu bize o kadar kolaylaştırdı, o kadar açtı. Ama insanlara şeytan gelince, vesvese edince hemen evet derler. Bütün Allah'ın emirlerini, nehyettiklerini unutuyorlar. Hem de şeytan kıyamet gününde diyor ben bir şey yapmadım. Size davet ettim, siz kabul ettiniz hiç kimseyi kulağından şeytan çekmiyor. Kur'an-ı Kerim'de, ayette illa en da'utukum festecebtum li. Ben sizi davet ettim, siz kabul ettiniz. Ben bir şey yapmadım. Böyle diyor kıyamet gününde. <clears throat> Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de bize bir ayette Zumar suresinde 16. ayet diyor. لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ ve min تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ cehennemin ehli üstlerinde gölge gibi ateş oluyor. Altlarından ateş oluyor. Her tarafından ateş. Yani bu dünyada birisine yakacaklarsa insanlar en çok belki altından ateş atarlar sonra yakarlar. Ama Allah'ın azabı daha büyük, daha şiddetlidir. Üstünden, altından, yanından, her yerden. Önemli olan Ondan sonra Allah ne diyor? ذَٰلِكَ يُخَوِّفُ اللّٰهُ بِهِ عِبَادَهِ Allah kullarını bunun da korkutuyor. Dikkat edelim korkutuyor kelimesine. Allah bizi korkuttuktan sonra eğer korkmazsak kalplerimizde ne var? Sakatlık var, kötü bir şey var. Okulda öğretmen sopayı tutarsa bilmiyorum bu zamanda sopa var mı yok mu bizim zamanımızda vardı. Sopa tutarsa kimse sağa sola bakarsa ya da böyle yaparsa dayak yiyecek dedikten sonra birisi böyle oturursa ben senden korkmuyorum derse bu iyilik mi yapıyor mu kötü mü? Haşa Allah Azze ve Celle kullarına benzetmeyiz. Ama bu örneği getiriyorum aklımıza yaklaştırmak için. Peki Allah bizi korkuttuktan sonra bir şeyden nasıl korkmayacağız? Nasıl korkmayacağız? Hem de ebedi bir şey. Dünyada dayak yedin sonra birazdan acısı geçti. Hapse atıldın, çıktın. Ya çıkmadın, 50 sene kaldın, hapiste öldün. Bitti, öldün. Ama cehennem ne kadar? 100 sene, 200 sene, 500 sene, 1 milyon sene. Sonra ne olacak? Sonrası yok. Öyle Allah Azze ve Celle diyor. Halidine fiha ebeda. Kur'an-ı Kerim'de ebeda kelimesi geçiyor. Çok geçiyor. Ebeda ne demek? Ebedi hayat demek ki. Son, sonsuz Allah diyor lehum min fawqihim zulalun minen nar. Üstlerinden, altlarından, yanlarından ateş her tarafta. Zalike yukhawifullahu bihi ibadah. Allah kullarını bunun da korkutuyor. Korkutuyor kelimesine dikkat ettikten sonra altında kırmızı çizgi koyduktan sonra onu unutmayalım. Bakarız ondan sonraki kelime Allah diyor kullarını. Yani iman edenler, Müslümanlar. Yoksa kafir Allah'a kulluluğu kabul etmiyor. Allah'a ibadet etmiyor. Herkes kendine bir şey buldu bu dünyada. Allah kullarına söylüyor. İman edenlere, Müslümanlara. Ey iman edenler dikkat edin. Ben sizi korkutuyorum. Dikkat edin. Yanlışlık yapmayın. Buna düşmeyin. Sonra ne diyor ya Rabbimiz? Ya ibadi fettekun. Ey kullarım benden korkunuz. Takvalı olun. Allah'tan korkmak cahil insanların sıfatı değildir suçlu insanların sıfatı değildir. Allah'tan korkmak salih insanların sıfatı. İnsan ne kadar daha takvalı olursa, imanı ne kadar yükselirse daha fazla korkabilir. Hatta suçsuz insanlar Allah'tan korkarlar. Peygamberler de Allah'tan korkuyorlar. Melekler de. Melekler hiç Allah'a isyan etmiyorlar. Suçu var mı? Allah Kur'an-ı Kerim'de vasfını söylüyor. La ya'sun Allah ma emarahum. Allah meleklere ne emrettiyse Allah'a isyan etmiyorlar. Hiç hiç Allah'a isyan etmiyorlar. Günahı yok. Bir hata yapmadılar cehenneme girsin diye. Ama Allah vasfını söyleyince Nahl suresinde 50. ayette يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ onlar Rabbinden korkuyorlar min fevkihim. Bu ayette başka bir bilgi alıyoruz. üstünden Allah en üsttedir. Ve yef'alûne mâ yu'merûn. Allah emrettiklerini yapıyorlar. Peki melekler neden Allah'tan korkuyorlar? Allah'tan korkuyorlar çünkü bu büyük bir ibadettir. Melekler tesbih ederler, zikrederler ve Allah'tan korkuyorlar. Yani bir insan günahına bakacak, günah varsa ondan Allah'tan korkacağın böyle bir şey yoktur. Sen günah yapmadan Allah'tan korkacaksın. Allah'tan korkun bittikten sonra o zaman da günah yaparsın. Çünkü artık korku kalmadı. Zayıf oldu bu kalp. Öldü. Ondan günaha, günahı yapabildin. Ama insan ne kadar kalbi daha temiz olursa Allah'tan daha fazla korkabilir. İnsan Allah'ı ne kadar sıfatlarını daha fazla öğrenirse o zaman daha fazla Allah'tan korkuyor. Tekrar bir örnek getireyim. Bir insan benden biraz güçlü olursa ondan biraz korkarım. Ama bu insan çok güçlüyse, istediği gibi yapabilirse, beni istediği zamanda hapse atabilirse, öldürebilirse daha fazla korkarım. Allah'ın gücü ne kadar? Sonsuz. Bilgisi ne kadar? sonsuz. O zaman ben de en çok korkum Allah'tan olması lazım. Şimdi bir şehirde, bir ülkede farz edelim derlerse polis ya da hakim bir kanun çıkarttıysa, kral, sultan bir kanun çıkarttıysa herkes ne yaptıysa onu görüyor. Herkesin başında bir kamera taktı. Kim bir suç yapabilir? Der şimdi bugün suçu yaparım, hemen bilgisayar yarın çıkarım. Polisler gelirler beni alırlar. İnsanlar ne kadar dürüst olurlar? Çok dürüst olurlar. Peki Allah bizi her şeyden fazla biliyor. Allah diyor ya'lemu khainetel a'yuni ve ma tuhfi's sudur. Bir insan gözü bir hiyanete yaparsa nasıl hiyanet yani? Yani bir harama bir bakış kaçırırsa hiç kimse görmedi. Hiç kimse onu tutamaz. Hiç kimse farkına varmadan Allah onu görüyor. Bir tek o değil. Sen onu yaptın Allah gördü. Yapmadan önce ve ma tuhfis sudur. Kalpler bir şey gizlediyse, insan kendi kendine düşünüyorsa ya böyle yaparsam, şöyle yaparsam ama kötü yapmayayım bilmem ne. Fırsat olursa yapacağım. Ben kendi kendime bunu söylerken Allah bunu görüyor, duyuyor, biliyor. Allah bize bu bilgileri verdikten sonra hangi cesaretle Allah'a isyan ederiz? Nasıl utanmıyoruz? Bir insan oturduğu yerde farz edelim bir günah yapacak bir yerde. Eğer bir kamera konursa canlı yayın. Tüm tanıdıkları bilmem ne onu görüyorsa onu yapabilir mi? Yapamaz. Peki Allah beni görüyor bu kameradan fazla. Nasıl tek başımda olunca bir cesaretim oluyor bu günah işliyorum. Allah Azze ve Celle diyor يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللّٰهِ وَهُوَ مَعَهُمْ İnsanlardan saklanıyorlar. Allah'tan saklanmıyorlar. Çünkü Allah hep her zaman onlarla beraber onları görüyor, onları duyuyor. Nasıl bu insan bu duruma geliyor? Onun için insan Allah'ın sıfatlarını ne kadar daha çok öğrenirse bu onu belki frenliyor günahların önünde. Günahlara yaklaşmıyor. Hemen hissediyor Allah beni görüyor. Allah bana ceza verebilir. Allah benim cezamı dünyada belki getirir ahiretten önce. Allah bana bu göz verdi, bu gözde isyan, ed isyan ediyorum, günah işliyorum. Bu kulak bana verdi, bu kulağı günaha kullanıyorum. Elim, ayağım, dilim. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinde bize emir veriyor, ondan korkalım diye. Nasıl namaz için Allah Azze ve Celle emir veriyor? Diyor ve akimus sala namazınızı kılın. Tamam namaz farz oldu. Çünkü Allah emretti. Bir de Bakara suresinde Allah diyor ve iyyâye ferhabun benden korkunuz. Bu bir emir Allah'tan. Ali İmran suresinde diyor ve yuhazzirukumullahu nefseh. Allah sizi uyarıyor. Kimden? Allah'tan, kendisinden. Sizi uyarıyor Allah Azze ve Celle diyor. Kimse Allah'tan korkarsa Allah yine Kur'an-ı Kerim'de bize söylüyor. O ne kazanacak? Diyor وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ cennetan. Kimse Allah'tan korkarsa iki kat ona sevap verecek. İki cennet verecek. Allah Azze ve Celle Secde suresinde bize söylüyor tetecafa cunubuhum anil madaci bazı insanlar salih insanlar iyi insanlar yataklardan kalkıyorlar gecelerde yed'ûne rabbahum khawfen ve tama'a neden kalkıyorlar? ibadet etmeye kalkınca Allah'a dua ediyorlar nasıl dua ediyorlar? khawfen Allah'tan korkuyorlar ve tama'a cennetini isteyerek dua ediyorlar وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Gündüz kalkınca Allah verdi, verdiğinden para, verdiğinden nimetlerden sadaka verirler. Peki bunların durumu nedir Allah bize söylüyor. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ ma اُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ عَيُّنْ Hiç kimse bilemez Allah ne kadar onlara verecek sevap kıyamet gününde. جَزَاءً bima kanu يَعْمَلُونَ İyi yaptıkları için Allah bu sevabı veriyor. Peki bu iyilik nedir? Allah bir sadakayı saydı burada. Bir de dua etmesi ama dua hangi şekilde? İnsan dua ediyor Allah'tan korkuyor. Acaba Allah benim amelimi kabul edecek mi? Yoksa sonucum cehenneme olacak. Yoksa ölmeden önce bir günaha düşeceğim, bir şey düşeceğim. Benim sevabımı silecek, belki küfre düşerim. Acaba acaba hep bir korku var içinde. Acaba nasıl kurtulacağım? devamlı böyle yaşayan insanlar Allah'tan korkuyorsa Allah Azze ve Celle büyük sevap onlara verecek. Araf suresinde Rabbimiz diyor وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا Allah'a dua edin خَوْفًا وَطَمَعًا Korkarak ve cennetini isteyerek. Bakalım bu Kur'an-ı Kerim'de ne kadar tekrarlanıyor. Yani bir emir Allah'tan bir kere bize söylenirse yeter itaat etmeye. Ama o kadar önemli bir şey diye ne kadar tekrarlanıyor. Subhanallah. Ne diyor? وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا Yani Allah'a bu şekilde dua ederseniz خَوْفًا وَطَمَعًا o zaman bu dünyada fesat çoğaltmasına sebep olmazsınız. Kimse böyle dua etmezse demek ki fesadı arttırır bu dünyada. İnne rahmetallahi karibun minel muhsinin. Böyle yapan insanlar, böyle dua eden insanlar onlar ihsan edenlerdendir. Öyle insanlara Allah'ın merhameti, Allah'ın affetmesi onlara çok yakındır. İnne rahmetallahi karib yakın. Minel muhsinin ihsan edenlerden. Ey kardeşim Allah Azze ve Celle yine bir e, ne diyeyim bir resim bize gösteriyor cennette bir şey gösteriyor. Bir e, konuşmayı, bir muhabbet etmeyi Müslümanların aralarında cennetteyken. Ve akbele ba'duhum ala ba'din yetesâelûn. Birbirine geldiler, konuşuyorlar. Bu dünyayı hatırlıyorlar, muhabbet ediyorlar. قالوا inna kunna fi ehl qablu fi ehlina mushfiqin. Biz daha önce dünyadayken akrabalarımızın aralarında, e, eşlerimiz, çocuklarımızın aralarında kalbimizde bir korku vardı. Acaba cennete gidebilecek miyiz yoksa amelimiz yetmeyecek? Muşfikin. Femennallahu aleyna. Allah bize bir nimet verdi, merhamet etti. Ve vakana azabes samum. Bizi cehennemin azabından korudu. İnna kunna min qablu ned'uhu. Daha önce dünyada ona dua ediyorduk. İnnehu huvel berrur rahim. Şimdi dua ne kadar kıymetli bir şey görüyoruz yine bu ayetlerde. Hep yed'ûne rabbahum khawfen ve tama'a. Allah'a dua ediyorlar korkarak ve cennetini isteyerek. Burada daha önce dua ediyorduk. Yani cennetin ehlinin vasfını bu dünyada Allah bize gösteriyor. Allah'tan korkuyorlar. Allah'a dua ediyorlar. Bu ibadetler hayatımızda herkes kendine kontrol etsin. Çok mu az mı kurtulan ibadetler, kurt kurtaran ibadetler. Allah'tan korkmak ve dua etmek. Her, herkes kendine hesap versin. Yani birbirimize hesap vermeyeceğiz. Allah kıyamet gününde bize hesap verecek. Ama Allah bize emretti bu dünyada kendimize hesap verelim. Allah diyor ya eyyühellezine amenu İttakullah. Ey iman edenlerden, eğer iman edenler Allah'tan korkunuz. Ve tanzur nefsun ma kaddemet li Her nefis, her insan kendine baksın yarın için yani kıyamet günü için ne yaptı? Vettakullah. Tekrar Allah diyor Allah'tan korkunuz. Allah'tan insan korkarsa bu hesap kendine verebilir. Allah'tan korkmayan insan dediğim gibi Günahları yapar, hesap vermez. verirse dünyanın hesabı verir. Ne kadar kazandım, ne becerdim. Ama ahiretin hesapları silinir. Çünkü kalbinin önünde bir perde oldu kalbinin üstünde. Gözlerin önünde bir perde oldu. Artık hakkı göremiyor. Allah Kur'an-ı Kerim'de bunu da söylüyor. İnsan çok günahkar olduktan sonra Allah kalbini kapatıyor. Mühür koyuyor bu kalp batılı haktan fark ettirmiyor. Biz bu dünyada yaşıyoruz sanki hiç ölüm gelmeyecek. İnsanın aklına ölüm gelirse rahatsızlığı hissediyor sanki. Ya hiç aklımda değildi neden böyle moralimi bozuyorsunuz? Peki söylenmezse bu konu moralin bozulmazsa sen ölmeyecek misin? Kim kaldı? Güçlü insanlar kafirse kalmadı. Allah'ın peygamberleri de kalmadı. Allah'ın sünneti bu dünyada böyle. Herkes ölecek. Peki biz Allah'a isyan edince, bunu düşünmeyince doğru mu yapıyoruz mu, yanlış mı yapıyoruz, nasıl yani ölümü uz aklımızdan uzaklaştırıyoruz. Bakalım salih insanlar, peygamberler nasıl buna karşı davranıyordular. Birisi sahabeler vefat ettikten sonra çok övdüler. Resulullah sellem diyor keyfe kana zikru sahibukum lil maut. Bu övdüğünüz adam ölümü ne kadar zikrediyor, ne kadar hatırlıyor, ne kadar onu konuşuyor? Dediler yok gibi çok az. Dedi o zaman söylediğiniz gibi değil. Siz övdüğünüz söylediğiniz gibi değil. Çünkü insan ölümü hatırlayınca hayatını düzeltebilir. Ne hırsızlığı olur, ne yalanı olur, ne zulmetmesini olur, ne düzgün bir insan olur. Mükemmel bir insan olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl Allah'tan korkuyordu? Biz bu korkuyu belki unuturuz, hissetmeyiz haftalarca. Bir duyarız ya da hissederiz ha deprem oluyor insan korkusu acayip oluyor. Ha bir iki defa sallandı böyle hafif daha bir şey yıkılmadı. İnsan korkuyor. Peki bu dünyayı kim salladı? Altımızda bu toprağı bu yeri kim sallıyor? Allah Azze ve Celle. O kadar günah işliyoruz oturuyoruz rahat hafif bir sallama olunca titriyoruz şey e, Gölcük'teki deprem 90'larda e, olduğu, olduğu zaman tabi biliyorsunuz İstanbul etkilendi ondan. ada pazarı bitti gibi Bursa'ya kadar bir sürü apartmanlar çatladı, bozuldu. Sonra oturulmadı o apartmanlarda. Bir arkadaşım İstanbul'da oturuyor bana anlatıyor. Şu deprem olduktan sonra tabi yıkılmayan apartmanlar millet kaçtılar. Sokaklara döküldüler. Kışın soğuktu. Herkes nasıl olsaydı evde böyle kaçtı. Yani kadınlar sorma nasıl, herkes nasıl olursa. Oturuyorlar, korkuyorlar hepsi. Ertesi gün tabi biliyorsunuz deprem bazen bazı saatlerce geçiyor sonra tekrar oluyor. Haberlerde yine korkutuyorlar. Yer daha tehlikeli falan. Ertesi günde hepsi indiler ama güzel giydiler. Arkadaş anlatıyor. Diyor kadınlar hepsi örtülüler. Ellerinde tesbihler başka bir şey bilmiyor ama ya ölüm geliyor ya ölürsek ondan sonraki gün Örtüler kalktı, tesbihler gitti, her şey oturuyorlar, muhabbet ediyorlar. Ondan sonraki gün valla şu büyük megrefonları getirdiler, bilmem ne teypler, oynuyorlar oğlanlar kızlarla beraber. Yani Allah'ın korkutması onlara, onun süresi sadece üç günlük. Yani her gün bir deprem olması lazım insan dürüst olsun diye. Allah diyor Zalike yuhavvifullahu bihi ibade. Allah kullarını bunun da korkutuyor. Ya ibadi fettekun. Ey kullarım benden korkunuz. Yani bu kalpler öldükten sonra böyle oluyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Aişe radıyallahu anha bir rivayette anlatıyor. Diyor ma ra'eytu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kattu müstecmi'an dahiken. Hayatımda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle kahkaha atarak gülmesini görmedim. Yani biz güldüğümüz gibi Resulullah Sellem'i hayatımda böyle görmedim. Hatta bütün rivayetlerde okuduğumuz zaman Resulullah Aleyhisselam çok güldüğü zaman anlatınca diyorlar hatta bedet nevacidu. Yani bu dişler görününce kadar. Yani çok tebessüm etti. Bunu geçmedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Aişe Müminin diyor hayatımda öyle bir gülüş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den görmedim. Öyle gülüş, e, gülüşü görmediysem nasıl günahını göreceğim? Yani insan o kadar Allah'tan korkuyorsa, gülemiyorsa e bir günah yapabilir mi? Kesin. Hatta ara lahavatuhu diyor. Sonra tamamlıyor diyor innema kana yebtesim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir şey hoşuna giderse bir şey tebessüm ediyordu. وَكَانَ اِذَا رَأَى غَيْمًا رِيحًا عُرِفَ ذَٰلِكَ ف۪ي وَجْهِهِ Böyle siyah bulut görünce, bir rüzgar görünce yüzünden böyle rahatsızlığını, korkusunu gözüküyordu. Ne görüyor? Millet seviniyorlar. Yağmur yağacak inşallah böyle bitki çıkacak bilmem ne. Fakultu ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem Aişe Ümmü'l-Müminin diyor ya Resulallah الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر İnsanlar millet bulutu görünce sevinirler. Yani yağmur yağacak, nimet, rahmet. وأراك إذا رأيته عرفت الكراهة في وجهك Sen onu görünce hissediyorum sen rahatsızsın yüzünden görüyorum bunu. Fekale ya Aişe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şimdi ey Aişe diyor. Ma yu'amminuni en yekune fihi azab. Nereden biliyorum ben yağmur yağacak bu bulutlardan bu bulutlar azabı getirmiyor diye. Belki azap geliyor bu bulutlarda. Kad uzzibe kavmun bir rih. Bir kavm Allah onları helak etti rüzgarda. وَقَدْ رَأَى قَوْمٌ الْعَذَابَ فَقَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا Başka bir kavim bulutları görünce ne dediler? Ah bulutlar geldi, yağmur yağacak. Hem de Allah Azze ve Celle o zaman azabı gönderdi. Onları helak etti bu bulutlarda. Peki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem günah işlemeyen işlemediği halde Allah Azze ve Celle diyor bütün günahlarını affettim. Yaptığın günahlar ve bir günah onu yapacaksan affettim. Bir söz verdi Allah Azze ve Celle. Sen ölünceye kadar istediğin günahlar yap. Hiç günah yazılmayacak sana. وَقَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu halde Allah'tan korkuyordu. Peki günahkar insanlar Allah'tan korkmayacak mı? Nasıl onu düşünecek? Ey Müslüman kardeşim Allah Azze ve Celle bize geleceğimizi anlatıyor. Bir baba çocukları ufakken bu dünyayı anlatıyor. Neler neler bu dünyada. Öğren oğlum. Herkes onun kesesinden öğrenmesin. Baban zarar ettiyse bir yönden sen de öğren düşme. Ama öldükten sonra ne oldu, ne olacak hiç kimse bilmiyor. Allah Azze ve Celle her şeyi bize açıklıyor. Kabrinin hayatı bize açıkladı. Kıyamet günün hayatı bize açıkladı. Ondan sonra cenneti cehennemi açıkladı. Allah Azze ve Celle bize uyarıyor. Daha önceki ayeti okuduğumuz gibi. وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهُ Bu ayetlerde Hac suresinde Allah diyor ya eyyuhen nasu ittaqu rabbakum. Ey insanlar bu iman edenlere, kafirlere, herkese Allah söylüyor. Allah'tan korkunuz. İnne zelzelete saati şey'un azim. Kıyamet günün depramı, depram olacak. Ama bütün bu dünya sallanacak. Tsunami Japonya'da ya da Endonezya'da değil. Bir gemi 560 tonluk gemi Endonezya'da deniz 8 kilometre onu attı. Kaç ton? 560 tonluk gemi. Şimdi tır yükü ne kadar kim biliyor? 27 tonluk tırlar. Tır bu kadar resmi taşıması. 560 tonluk gemi. Bu kaç tır gibi? Denizin dalgaları 8 kilometre attı depremden. Düşünüyor muyuz? Ben resmini gördüm. Her taraf böyle kara. Deniz yok bir şey yok bir gemi oturuyor. Bir şehir olduğu gibi yıkıldı. Bir ev kalmadı bir şehir. Sadece bir cami duruyordu. Şu cami neden yıkılmadı? Birisi içinde vardı, ibadet ediyordu. O adam kurtuldu, camide kaldı. Peki bu bir şehir. Bütün dünyada bir deprem olursa nasıl olacak? Bir düşünelim. Allah bize bu bunu vasfını söylüyor. İnne zelzelete saati şey'un azim. Kıyamet günün depremi çok ulu bir şey. Çok büyük bir şey. Allah bizi uyarıyor. Yevme teravneha. O günü, o günde onu görünce tezhelu kullu murdi'atin amma arda'at. Her kadın onun bebeğini unutacak. Biz bu dünyada biliyoruz kadın ne olursa olsun ölecekse bile bebeğini unutmaz. Haberlerde görüyoruz Yangın oldu. Kadın kaçtıktan sonra bebeği için döndü. Aklına geldi. Döndü içeride yandı. Bebeğiyle beraber çıkmadı. Bebeği. Onun oğlu. Kıyamet gününde Allah diyor her kadın bebeğini unutacak. Hiç hatırlamayacak. Ve tada'u kullu zati hamlen hamleha. Her hamile kadın karnındaki bebeği düşürür korkudan. Hemen anında Bu şeyleri görünce, bu depremi görünce, kıyamet günü görünce hemen düşürüyor. وَتَرَ النَّاسَ سُكَارًا İnsanları sarhoş görürsün. Allah diyor وَمَا هُمْ بِسُكَارًا Onlar sarhoş değiller. İçki içmediler yani. وَلَاكِنَّ عَذَابَ اللّٰهِ شَد۪يدٍ Allah'ın azabı gördükten sonra artık bu hale geldiler. Yürüyüşü düzgün kalmıyor. Allah Azze ve Celle bize dediği zaman benden korkunuz biz bunu belki tam yerine getiremiyoruz, korkmuyoruz. Allah bize vasıfları getiriyor korkmamız için o günler. Kimse kendini Allah'tan gör, korkuyor, öyle görüyorsa kendini bir kontrol etsin kendine. İnsan bir insandan korkarsa bir şey nehyederse yapar mı? Biz de Allah'ın bir şeyden nehyettikten sonra yapıyor muyuz yoksa ne ediyoruz yani bırakıyoruz. Allah bir şey emrettikten sonra onu yapıyor muyuz yoksa yapmıyoruz. Böyle insan belli olur. Allah'tan kork korkuyor mu korkmuyor mu? Her insan bir hatası olur. Resulullah Aleyhisselam bize haber verdi. Peki hata olduktan sonra Allah'tan korkan insan ne yapar? Tevbe eder. Hemen tevbe eder. Tevbesi gecikmez pişman olur. Ağlar kendine. Nasıl Allah'a isyan ettim? Nasıl şeytan beni kandırdı? Nasıl hep kendi kendine böyle düşünür, böyle söyler? Allah Azze ve Celle ondan korkalım diye bir sürü ayetler gönderdi. Bir kere emrediyor. Benden korkunuz. Bir kere tehdit ediyor. Bir kere kıyamet günün vasfını söylüyor. Bir kere kıyamet gününden sonra mahşer günü vasfediyor bize. Bir kere cehennemi vasfediyor. Hepsi ondan korkalım diye. Emir ve iyyaya ferhabun benden korkunuz. Bakara suresinde Allah bize emir veriyor. Tehdit ediyor. İnne azabe rabbike levâki'. Allah'ın azabı olacak olacak. Kaçış yok. Bu azap geliyor. Umar, İbn İbnül Hattab rahimahullah bu ayeti okuduğu zaman bazen bayılıyordu korkusundan. Allah diyor bu azap geliyor yani yalan yok. Kesinlikle Allah bunu söylüyor bize. İnne azabe rabbike levâki' Başka ayette innemâ tu'adûne levâki' Allah bize verdiği söz kıyamet günü cehennemi falan hepsi olacak. Bir de kıyamet günün vasfını Allah bize söylüyor. Ve izel biharu fuccirat. O günde bu deprem olduğu zaman kadınların vasfını bize söyledi. Her şeyi söyledi. Peki deniz önümüzde şimdi gidiyoruz bakıyoruz denize. Deniz durumu nasıl? Bir ayette Allah ve izel biharu fucirat. Bu deniz değil. Bütün dünyanın denizleri. Yani dünyanın yüzde yetmiş beşi patlıyor. Fucira patlama. Bombalar gibi. Öbür ayette ve izel biharu sucirat Denizler yanıyor. Bir düşünelim böyle çok büyük bir patlama olursa sesi buraya acayip geliyorsa bir de ateşi buraya görünüyorsa denizlerin ateşi İnsan korkusu nasıl olacak? Kaçacak tabi. Deniz burada karşı tarafa kaçacağız. Arkamızda ne var? Dağlar. Allah bize haber veriyor. Dağlar nasıl? وَاِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ Dağlar da patlıyor. Sanki dinamit içinde var böyle patlıyor. Taşlar uçuyor her tarafa. Öbür ayette Kari'a suresinde وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ Patladıktan sonra pamuk gibi oluyor. Yani insan üstüne yürüyemeyecek. Her tarafı delik, her tarafı çok değişik bir şey. Tekvir suresinde ve izel cibalu suyirat. Subhanallah. Bu taraftan ateş, bu taraftan patlama. Ağaç, dağlar e, pamuk gibi. Dağlar yürüyor. İnsan düşünsün bu kadar dağın önünde duruyor. Dağ ona geliyor onu ezecek. Nereye kaçacak bu insan? Allah yukarıya bakacaksa Allah'a dua etmek için bir bakıyor. Allah vasfediyor. Semayı. İzes semâun şakkat. İnşikak suresinde. Sema çatlıyor her taraf. Başka ayette bu çatlama yeri o kadar geniş oluyor kapılar gibi. Allah diyor ve futihatis sema'u fekanet ebvaba. Sema açıldı, kapılar gibi oldu. Bu ayette Nebe suresinde. Peki insan ne yapacak? Nereye bakacak? Nereye kaçacak? O durumda durumu, hayal, hali nasıl? Hatta güneş ayla beraber Allah ne diyor? وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرِ yani bu dünyanın sistemi, bu semanın sistemi, e, bu her tarafın sistemi Allah değiştirdi. Güneş, ailen beraber, Allah beraber koyuyor. Azze ve Celle Rabbimiz. Nasıl gidecek, nereye yürüyecek? Allah'ın emriyle. Zaten son gün bu olaylar olmadan önce güneş ters dönüyor. Millet bakıyorlar of doğudan do do doğmadı şey. Güneş batıdan çıktı. Sabahleyin bu ilk şey görünüyor. Ondan sonra bu olaylar başlıyor. Ondan sonra dediğim gibi başka ayetlerde اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا Bu toprak, bu yer sallandıktan sonra tabi ilk defa surda üfleniyor. Herkes ölüyor. İkinci defa üflendikten sonra herkes yaşıyor çıkıyorlar insanlar mahşer gününde. O zaman da Allah ne diyor? اَخْرَجَتِ الْأَرْضُ اَثْقَالَهَا Bu yer, bu dünya ağırlığını çıkartıyor. Ağır şey neymiş? Taşlar mı? Madenler mi ne? Hangi şey bu dünyaya bu toprağa ağır geliyor taşıyamıyor? İnsanları diyorlar. İnsan o kadar mı ağır? Hayır günahları. Toprak onu taşıyamıyor. Zaten Allah'a isyan eden sadece insanlardan ve cinlerden Allah'a isyan edenler vardır. Başka her şey Allah'a tesbih ediyor. Allah diyor ve in min şeyin illa yusabbihu bihamdi. Her şey Allah'a tesbih ediyor. Velakin la tefkahune tesbihahum. Onların tesbihini anlamazsınız. Dağlar için Allah diyor لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا min eş min haşyetillah bu Kur'an-ı Kerim bir dağa indirilirse bu dağ onu taşıyamaz Allah'ın kelamı az değil لرأيته خاشعا huşulu mutasaddian çatlar. Neden? Min heşyetillah Allah'ın korkusundan. Bu da Allah'tan korkar. Böyle düşer, dökülür. Allah başka ayetlerde Bakara suresinde diyor taşların hakkında ve inne minha lema yahbitu min haşyetillah. Bazı taşlar, bazı dağların kenarları yıkılıyor Allah'ın korkusundan. Ya taş bunu dayanamıyor, Allah'tan korkuyor. Bir insan nasıl Allah'tan korkmuyor? Hem de Allah o kadar tehdit etti, o kadar söyledi. Allah diyor inna aradna al-amanata ala semawati wal ardi wal jibali, fa ebeyne an yahmilnaha wa eşfakna minha. Bu din emaneti Allah böyle gösterdi, teklif etti. Ala al ardi. İnna aradna al-amanata ala semawati semalara Wal ardi dünyaya vel cibal dağlara çok güçlü şeyler, çok sağlam şeyler. فَأَبَيْنَ اَنْ يَحْمِلْنَهَا Madem ya Rabbi siz bize, bize diyorsun eğer Müslüman olursanız cennete kafir olursanız cehenneme yok selameti istiyoruz. Ne cehennem ne cennet böyle kalalım. Ve ebeyne en yahmilna istemediler bu emaneti taşımaya. Ve eşfakne minha kendilerine acıdılar. Acıyan neymiş? Dağlar, yerler. فَأَبَيْنَ اَنْ يَحْمِلْنَهَا اَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانِ Yazıklar olsun insan onu taşıdı. İnsan o kadar zayıf, o kadar zayıf yine bu ağır emaneti taşıdı. Hem de daha kötüsü ağır olduğunu hissetmiyor. Kıyamet gününde her şey. Sayfeler açılınca o zaman görecek. وَاَخْرَجَتِ الْاَرْضُ اَثْقَالَهَا Bu dünya ağırlığını çıkarıyor. Ağırlığı insanların günahları. Ve kâlel insanu malaha. İnsan çıkıyor böyle her şey değişik görüyor. Dünyada yaşıyordu bunu görmüyor. Bu şeyleri gör her şey değişik. Soruyor dünyayı. Ne oldu sana? Malaha. Ne yaptı? Ne yapıyorsun? Ne? Nasıl böyle çıkıyoruz? Bitki gibi. Nasıl çıktık buraya? Yevme izin tuhaddisu akhbaraha. O zaman Allah bu toprağı, bu taşları, bu dünyayı konuşturur. Cevap verir insanlara. Haberleri verir insan Böyle aptal gibi, sarhoş gibi hareket ediyor. Ne yapacak, nereye gidecek, ne oluyor bilemiyor. Dünya ona söylüyor. يَوْمَ اِذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ اَوْحَى لَهَا o ne diyor? İnsana diyor Allah bana emir verdi sizi çıkartayım hesap için. يَوْمَ اِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ اَشْتَاتًا O zaman da insanlar herkes çıkıyor. Ne grupları var, ne sistemleri var, ne başları var, liderleri var. Eştata, herkes tek başında nereye gidecek, sağa, sola bilmiyor. Herkes böyle hareket ediyor. Nere, ne olacak bilmiyor. Neden hareket ediyor? Nereye gidiyorlar? Allah bize haber veriyor. Li yurav Allah amellerini gösterecek. Bu süre burada bit bitmedi. Çok önemli bir şeye geldik. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا yara. Kimse zerreye kadar bir hayır yap yaparsa onu görecek. Ne kadar? Zerreye kadar. Bir damla kadar değil. Bilim adamları sorun. Bir damlanın içinde kaç zerre olur? 1 milyon, 100 milyon daha fazla olabilir. Bir demir parçası bu kadar olursa. ne kadar içinde zerreler var. Bir su damlası içinde ne kadar. Allah diyor zerreye kadar. Düşün bu amel ne kadar ağır terazide. Ne kadar kıymetlidir. Bu dünyada git demiri satın al kiloyla sana veriyorlar. Altını alırsan zerreyle şey gramla ölçüyorlar. Ama amel gramla bile değil. Ölçmesi zerreyle. Zerreye kadar kimse hayır yaptıysa onu görecek. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا yarar. Birisi şer zerreye kadar yaparsa onu görecek. Peki bunlardan sonra ne yapacak insan? Kaçmak istiyor Allah kıyamet gününde söylüyor. İnsan ne diyor o zaman da? Düşünün kaçmak istiyor ama nereye kaçacak bilmiyor. Artık insanlar birbirine sorabilirler. Yakulul insanu insan diyor. Yevme izin o günde eynel mafar kaçış nereye? İnsan bunu söylüyor. Bu durumda kaçış bulamıyor. Ne yapacak bilemiyor. Dünyayı hatırlıyor. Ne zaman ya Rab derse Allah evet kulum diyor. Affet bana ya Rab. Günah işledim. Allah affediyor. Diyor haydi şimdi de özür dilelim. Fırsat. Allah'ın rahmeti çok büyük. Şimdi istiğfar çeksek. Ya Rab bizi affet dersek belki kurtuluruz. Ama Allah Murselat suresinde bize söylüyor o durumda ne olacak. هَذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُونَ Bugün de konuşamazlar. Ya Rab diyecek konuşamıyor. وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ Allah onlara izin vermiyor özür dilemeye. Özür dilemek şimdi keyfinde mi? Dünyada Allah dilini verdi, aklını verdi, özgürlüğünü verdi özür dilemek için, tevbe etmek için. Ama o günde artık her şey kapandı. Konuşmak keyfine göre değil. Özür dilemek yasak. Artık özür dilemek yok. O günden cehenneme girinceye kadar ya da kimse Allah onu affettiyse cennete girinceye kadar. Peki ondan sonra hikaye bitti mi burada? Hayır. Allah diyor inne cehenneme kânet mirsada. Cehennem bekliyor. Bunlar bu kadar günah işlediler. Yani boş boşa mı gitti? Haydi buyurunuz. İnne cehenneme kânet mirsada. Littâgîne meâbâ. Tâgî kim? Sınırı geçen insanlar. Günahları işleyen insanlar. Günah ne olursa olursa ne olursa olsun tuğyan adıdır. لَابِث۪ينَ ف۪يهَا اَحْقَابًا Peki bunlar cehenneme girdiler. Ne kadar kalacaklar? اَحْقَابًا Binlerce seneler. La يَذُوقُونَ ف۪يهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا Cehennemde hiçbir gün, hiçbir saat soğuk bir hava görmeyecekler. وَلَا شَرَابًا içilecek bir şey görmeyecekler. İlla ancak başka bir şey var. Hamimen kaynar su. Ve gassaka cehennemin ehlinin irini. Ateşten iltihaplar oluyor bilmem ne. İrin dökülüyor. Bu irin kaynadıktan sonra buyurunuz için. Şu adamın irini sen içeceksin. Şu kadının irini sen içeceksin. Böyle. İrin kaynar irin içecekler. Cehennem bekliyor. Cehennemin içinde ne var? Allah'a isyan edenler, Allah'tan korkmayanlara Allah ne hazırladı cehennemde? Allah diyor İnna a'tedna lil kafirine selasile ve aglalen ve sa'ira. Kafirlere zincirleri orada hazırladık bağlamak için. A'tedna dikkat edin bu kelimeye. Geçmiş zaman. Yani cehennem şu anda vardır. İçindeki azap aletleri Allah yarattı bekliyor. Zincirler de orada duruyor hazırlandı selasile ve aglalen kelepçeler de ve sa'ira ateş. Allah diyor huzuhu fegulluh onu alın bağlayın. Thummel cehime salluh ondan sonra ateşe atın. Thumme fi silsiletin ondan sonra bir zincire seb'une zira'an 70 metrelik fegulluh o zincirle bağlayın. Bir düşünelim şimdi bir insan 70 metrelik bir iple bağlarsan bir hareket edebilir mi? Vallahi bunu da bile çeviremez. Her tarafı bağlayabilirsin. Düşünün insan cehennemde böyle bağlanırsa. ثم في سلسلة ذرعها سبعين سبعون ذراعا فاسلكوه İnnehu kâne la yu'minu billahil azim ve la günahlarını Allah sayıyor dünyada. Peki bu durumda cehennemde başkası başka bir durum herkes azabı başka. Ama bir vasıf da daha vardır. Bu ateş insanı yakmayacak mı? Allah diyor "Kullama nadijat juluduhum onların derisi piştikten sonra beddelnahum juluden gayraha başka deri yaratırız. Allah azze ve celle bizim derimizi ilk defa yarattı bir daha yaratamaz mı? Yüz defa yaratamaz mı? Yaratabilir. Beddelnahum juluden gayraha peki neden? Liyezûkul azab azabı görsünler diye bu dünyada kafira, günahkara ne kadar hatırlatırsan cehennem var, cehennem var inanamıyorsa o zaman gel bak. Şimdi inanmadığın için dalga geçtiğin için Allah'tan, Allah'ın azabından, dininden gel bak var mı yok mu? Azabı gör. Liyezûkul azab. Azabı görsünler diye. Deri pişiyor. Piştikten sonra Allah yenisini yaratıyor. Ölmesin diye. Ne ölüm görecekler ne hayat görecekler. Bu hayat mı insan yanarken? Öyle olacaklar. Ah şu günahkar o günde ne düşünüyor? Acaba ne düşünüyor? Bu cehenneme atılmadan önce cehennemi görüyor. Her şeyi görüyor. Bir şey aklına gelir. İnsan bu dünyada bir malı varsa verir. Tamam bu derdi çözdüm. Orada mal yok para yok. E çocukları var. Yevme izin yeveddul mucrimu. O günde mucrim, günahkar, kafir olan ne diyor? لَوْ يَفْتَدِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ اِذٍ بِبَنِيهِ Ya Rabbi beni cehenneme atma. Al benim çocuklarımı benim yerime. E yeterli değil. Peki ve sahibetihi benim eşimi de al. Ve ahi kardeşlerimi de al. Maşallah hepsini cehenneme atacak bir tek kurtulsun. Ve fasiletihi alleti tu'vih benim memleketimdeki insanları da al ya da kabilim, kabilemdeki. Sanki onlar hepsi onun yani. Ama deniyor yani kaçış yok artık belki kurtulur. Allah diyor hemen fil ardı cemiyen. Bütün dünyadaki insanları hepsini cehenneme at. Yani onu fida, fidye veriyor <laughs> kurtulsun diye. Thumme yuncih bir tek o kurtulsun. Allah ne diyor? Kella Kesinlikle hayır olmayacak. İnneha lava bu bir ateş. Nezza'aten lişşeva kafa derisini soyan bir ateştir Allah diyor. Ted'u men edbera ve tevella bu dünyada yüzünü çeviren İslam'dan ve kaçan Allah'ın ibadet etmesinden o ateş onu çağırıyor. Ted'u gel. Peki bildi artık. Kesinlikle cehenneme girecek. Allah Azze ve Celle ne çocuklarını ne eşini hiç kimseyi kabul etmedi. Onun yerine illa sen geleceksin. Allah vasfını söylüyor. يَوْمَ يَعَدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ O zaman pişman olur. Ellerini ısırır pişmanlıktan. يَقُولُ ya leyten ittehaztu ma'ar rasuli sebila. O zaman da artık ağzından çıkıyor. Diyor keşke Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yoluna gitseydim. Keşke iman edenlerin yoluna gitseydim, onlarla beraber olsaydım. Ondan sonra kitaplar dağıtılır. Hangi kitaplar? Hayatımızda her amelimiz yazılıyor. İyi olursa kötü olursa. Şu kitaplar dağıtılır. Herkes kitabını alıyor bakıyor. Falan günde estağfirullah dedin Gerçekten pişmandın günahtan. Allah sana bu kadar sevap yazdı. Falan günde bir kıza baktın. O da yazıldı. Bu kadar günahın var. Falan günde yalan söyledin. O ne kadar ağır bir günah. Bir bakıyor, bakıyor, bakıyor. Kitapları herkes kitabını alacak, okuyacak. Allah Azze ve Celle diyor وَكُلَّ اِنْسَانٍ اَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ ف۪ي عُنُقِهِ Her insan boynuna kendi amelin kitabını asılıyor. Dolanıyor boynuna. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا Kıyamet gününde Allah diyor ona onun kitabını çıkartacağız açık önünde menşura. kapalı verilmiyor. Al hemen oku. İkra kitabaka. Kitabını oku. Kefa bi nefsikel yevme aleyke hasiba. Biz hesabını vermezsek, Melekler de vermezse bile sen okuyunca bilirsin. Cehenneme gidiyorsun mu cehennete? Sen günahlarını görünce bilirsin kendini ne yaptın. Bu kitaplar nasıl dağıtılır? İman edenlere Allah diyor ve amma men utiye kitabahu bi yeminihi. Dürüst insanlar, iman edenler cennetin ehli sağ eliyle kitapları alırlar. Kafirler sol eliyle alırlar. Ve amma men utiye kitabahu bişimalihi." Başka ayetlerde vara zahrihi. Almak istemiyor. Zorla verirler. Böyle yapıyor. Arkasından alıyor Dönüyor. istemiyor kitabını. Çıkabiliyor biliyor içinde ne görecek. Sağ eliyle kitabını alan şimdi nasıl karneyi aldıktan sonra birinci, ikinci sınıfta hemen karneyi tutuyorlar, koşuyor arkadaşlara gösteriyor. Bakın kazandı, bakın ne? Kıyamet gününde feyekulu ha umukra'u kitabiya. Koşturuyor herkese gösteriyor. Bakın ben nereye gidiyorum cennete? Bakın derecem ne kadar yüksek. Ha umukra'u kitabiye okuyun benim kitabımı. İnni zanentu enni mulaqin hisabiye. Ben dünyadayken bu günü inanıyordum. Bugün için amel, amel ettim. Allah'ın günahlarından kaçtım. ibadetleri yaptım. Sonuçlar sonuca bakın. İnni zanentu enni mulaqin hisabiye. Allah ne diyor? Fehuve fi işetin radiye. O, o günde çok mutlu mutludur, radır. Fi cennetin aliye, yüksek bir cennete girecek. La tesma'u fiha lagiya, fiha aynun Ayetler, artık o bulunacak yer, cennette bulunacak yerinde yerini vasfediyor. Peki öbürü sol eliyle kitabı alan ve amma men utiya kitabehu bi şimalihi ne diyor? Feyekulu ya leyteni lem uta kitabiya. Keşke bu kitabı almasaydım. وَلَمْ اَدْرِ مَا حِسَابِيَا Benim hesabımı bilmeseydim. Yani cehenneme gideceğim. E şimdiden azabı görmeyin. Birden bir atılırsam sonra. Şimdi 50 bin sene böyle bir duruş var. Keşke hesabımı bilmeseydim. Ya leyteha kânetil kâdiye. Keşke ölseydim. Bitti. Bir daha yaratmak olmasaydı. Ma agna anni maliye. Adam çok zengindi. Bu dünyada her derdi, her müşkileti parayla çözüyor. Orada paraya bakıyor, yok. En fakir insan gibi duruyor. İkisi bir. Diyor param bana yaramadı, faydası olmadı. Heleke anni sultaniye, adam bir sultandı. Sultanlığı da gitti. Ondan sonra Allah Azze ve Celle diyor, huzuhu fagulluhu, onu alın, azabı verin falan. Bu Hakka suresinde. Peki bu 70 metrelik zincirler insan nasıl bağlanıyor bu zincirlerde? Allah Azze ve Celle Rahman suresinde diyor فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْاَقْدَامِ Alınlarından ayaklarına kadar bağlanıyorlar. Buradan ayaklarına kadar. Peki önden mi arkasından? Allah diyor يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ Cehennemde çekilecekler bağlıyken ama yüzlerine böyle. Ters değil. Demek ki bu bağlamak başından ayaklarına böyle olacak. Düşünün elleri arkada, başı böyle bağlandı, ayakları yüzü yere sonra melekler böyle çekecekler. يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ Cehennemde yüzlerine sürülenecek, sürünecekler. Allah onlara ne diyecek? ذُوقُوا مَسَّ sakar. Cehennemin ateşinin tadını görün. Madem bu dünyada inanmıyorsunuz, bu dünyada Allah'a isyan ediyorsunuz, bu dünya keyif için aldınız, e ne olacaksa olsun, kim oraya gitti döndü, herkes dilini uzatıyor. Tamam gelin bakın. Zuku messe sakar cehennemin ateşini, cehennemin azabını görün. Ey Allah'ın kulu Tüm bunları duyduktan sonra ne zaman Allah'tan korkacağız? Ne zaman Allah istediği gibi yaşayacağız? Ne zaman tövbe edeceğiz günahlarımızdan? Ne sanıyoruz? Bizi tehdit eden onu tehdit ettiklerini yapamayacak mı yani? Bu dünyayı yaratan, bu kainatı yaratan tehdit ettiklerini yapamayacak mı? Yoksa sanıyoruz Allah bizi unutacak. Haşa. Bir karıncayı Rabbimiz unutmuyor. Rızkını unutmuyor. Nereye girerse toprağın altında Rabbimiz unutmuyor. Milyarlarca daha fazla karıncalar, hayvanlar, böcekler, her şeyi Allah yarattı. Hiçbirini unutmuyor. Yatıyoruz Allah kalplerimizi unutmuyor. Atışlarımız devam ediyor. Birimiz hastalanıyor ya Rab diyor. Allah ona şifa veriyor, görüyor. Bir tek günahlarımızı Rabbimiz unutacak. Haşa lillah. Yoksa Allah günahlarımızı sayamayacak, yazamayacak. Ne sanıyoruz yani Rabbimiz? Kalla vallah. Bizi unutmayan o günde unutmayacak. Ama Allah'a dua ederiz. Allah'a bizi ıslah etsin ölüm gelmeden. Çünkü ölüm aniden gelir. Hiç kimse bilmez. Belki en küçüğümüz bugün ölür. En büyüğümüz daha en son ölebilir. İnsan bir garantisi yok ne zaman ölecek, nasıl ölecek. Onun için herkes hazırlansın sanki yarın ölecek gibi ya da sanki bir saat sonra ölecek gibi. Herkes ilk önce tövbe etsin, günahları silsin bu tövbe edince. Ondan sonra salih amelleri arttıralım, günahlarımızı bırakalım. Belki Allah bizi affeder Allah bize nasip eder, cennetin ehlinden oluruz. O kadar Allah'ın azabının hakkında konuştuk, okuduk ayetleri. Ama tekrar bir müjde söylüyorum. Allah'ın rahmeti çok büyük. Dönenlere derim, Allah'ın rahmeti çok büyük. Allah kullarına yardım eder cennete varmak için. Çok affedici Rabbimiz. Ama bu fırsatı kaçırmayalım. Bu dünyadayken affetme fırsatı. Çünkü öldükten sonra Allah affetmek için tevbe etmek için bize bir fırsat vermez. هذا اليوم لا ينطقون bugün de konuşamazlar Rabbimiz diyor. Ve la yu'zenu lehum feya'tezirun bir izin onlara verilmez özür dilemeye. Onun için madem bu nefes çıkıyor giriyor, madem bu can vücudumuzda duruyor, Madem bu kalp daha atıyor, ölmedik, yetişelim kendimizi, Rabbimize dönelim, düzgün yolumuza dönelim. Allah hep, hepimizi affetsin. Hepimiz günahlarını ağlayalım. Ve sallallahu ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Konumuz biraz uzun.